jimat punya cerita dengan judul Diwedeni Suworo Bayi Nangis kiriman dari Afif Cimat Sendang Rejo dan Renggu Junukoro. kita alami pada tahun 2011. Waktu iku malam Jumat Ponon dan waktu iku ana acara pengajian dan bareng sening pondok ceweng. Wektu iku jam 8 bengi. Ora lali aku ndelok pengajian lan barungse. Wengi kuwi aku budal karo kanca-kanca. Sakwise tekan nggon aku ndelok karo jengok karo kanca-kanca. iku hawane ra kaya biasane. Awakku saya suwe saya merinding. Aku yo heran kanca-kancaku tak takoni gak enek sing merinding. Mun aku dhewe sing merinding. Waktu rikala iku jam 09.00 bengi. Aku gak ro kanca-kancaku mbuh ning ndi. Muwis mulih apa durung. Aku golek kanca-kancaku sampe jam 11 gak nemokno. Terus aku ketemu koncoku suwi. Jarak omahe 100 meter karu omahku. Waktu iku aku diajak mulih karu koncoku. Tanpa pikir doa aku iya Aku mlaku 100 meter teko pengajianan bareng saiku pas melewati pohon bambu. Tekan kono soyo suwi saya merinding. Lan aneh meneh. koncoku gak krasa trinting jarine. Rapati suwi tekan omahe koncoku, aku ditawani nginep. Kowe alo nginep nang omahku wae, soale wis dalu iki jam 12. Ya bro suwon, aku mulai ae. Eh tak terne apa piye? Gak usah deh, aku wani kok. Ya sing ati-ati. Sakwise aku pamitan mulai aku melaku oleh 10 meter. Kok tambah merinding rasanya. nanging aku tak tekad-tekad ke tak wani-wani kake waktu iku omah lingkungan wis podo mati lampu nih dalanan peteng dedet ben ora kesepian aku nyetel lagu teko HP tak rungok no karo melaku jarak seket meter kok omai koncoku aku melaku mulih pasiku ngelewati wit juwet lan sawah-sawah karo wit pring tekan misor juwet uluku mengkorok ora pati suwe angin banter jantungku rasane kaya pedot-pedoto perkara wedi kura karo-karuan nanging tak wanek-wanek aki gawe ngusir rasa wedi aku nyetel MP3 tak polno bak suarane sawise mlaku ngliwati wit jemut iku lagek telung langkah aku krungu swara tangsing bayi hati saya suwi saya gak karuan jantungku koyo mandek-mandek rasane. Suwe-suwe saya banter tangisi bayiku. tetep melaku biasa tak banterno nek nyetel HP karo aku mikir ning jero ati iku swara apa yo mosok bayi omah kene wong omah kene yo padha wis patenan lampune wis padha turu karo mikir aku tetep tak lanek-lanekke sakwise jarak 15 meter aku mlaku tekan area juwet lan gereng sawah iku aku rada lega mergo swara bayi nangis iku wis gak eneng meneh ora krasa aku wis tekan bangku rasa merinding wis ilang terus aku tekan ngarep omah mlebu kamar lampu tak paten terus turu iki pengalaman kenyataan soko aku Afif Sendang Rejo bersama tim Cina salam misteri Au.